Usah kah kapitulo. Inih kunata Saulo ñakarichishang manta. Chaymi Saulo allimpa haperja Esteban wañuchishankuta. Inachay punchaullapim llapay ñiqkunata ñakarichinankupa hatikachayta qallaykurqaku. Chaymi llapallan iñiqkuna chiqerurqaku Judea lauman hinaspa Samaria lauman. Apostolkunallañam Jerusalempeja qiparurqaku. mit Dios yupaychaq wakin runakuna pamparurqaku Estebanta. Paymantam llumpayta Wajarjaco. Saulo ñataqmi iñiqkunata Jatikacharja qatikacharqa wasin wasin, inaspam jaritapas warmitapas karselman apaq. Samaria manta willakusqankumanta. Aswanja manta rispan mayman Jesucristo manta allin kunata willakuqku. Chaynapin Filipipas rerja Samaria yachtaman, inaspam Jesucristumanta willakurja. Chaymin llapa runakuna, uñunakuspanku para huxun huk pas. jantapas demonio milagrukuna Filipipa Demonio cuna ñakalichisqan runakunatapas yacherjam. Chay kunam runakunata japarichistin lluqsej sanoyaqtaqmi suchukunapas hinaspa wistukunapas. Charaykum chay llaqtapi kunaha, Yumpa kusisqa karqaku. Samaria llaqtapim kachkarja Simón sutiyuq brujo runa. Paymi ya llaqtapi llapa runakunata ancha y nispa. Paitam taksapas hatumpas y hinaspam Caer una pega. Dios pa' ancha mi kachkan, nispanko. Paitamaka Dios wan unayña admirachiptin. manta. Diospa enaspar una kunata salva Jesucristupa manta. Felipe rimachta uyarispankum, jaripas warmipas iñikuspanku Filipiwan bautis Chaymi Simonpas, Jesucristuman iñikuspan bautizachikurqa, hinaspan por Porerja. Dios kunata Filipi milagrokunata Filipipa rurasqanta admira kurja. Samaria llaqtapi runakuna Diospa palabran pi apostol Jerusalempi kacharjako, pedro Pedrotawan Juanta. Samaria llaqtaman Dios Dios korjako Samariapi iñiqkuna chuya espirituta Jesús piraj paikuna paykuna bautisachikuptinkum Chuya espirituja manaraq mayqanmanpas hamurqaraqchu. Chaymi Pedroan Juan, iñiqkunaman makinkuta churaykuptinku chaskerhako chuya espirituta. Iñiqkunaman apostolkuna makinkuta churaptinmi, paikunaman chuya espiritu humusqa karqa. Chaytam Simón rikorqa, chaymi apostolkunaman jullita qawachispan nerqa. Quykuwaychik chay atiyta, chaynapi pimanpas makiyta churaykupti, Chuya espirituta kopa nispa. Chaymi y dios pa juzganta kay Diospa y piensas rantiruy kaya teiga, manam hampaqchu. monas haikikunaga, manam pa hinachu. Wanakuy chay y mana allin ruray enaspa Dios Diosta mañakuy. Ichapas chaynapi sunquykipi chay Pampa pampachasunkiman. Yachanim hamha envidiosullaña kasqaykita, hinaspa mana allin ruraykunawanpas watasqa kasqaykita. Hinaptinmi simunñataq nerja. Señor tayamaña puyawaychik, nisqaykichikman hina imapas ama pasawananpaq. Nispa. Jesucristo manta willaruspam, Dios Diospa palabranta apostolkuna yachachirjako, Inaspam koterjako man Samaria llaqtachakunapi Kristomanta allin noticiakunata willakustin. Etiopía nasyong niyo runawan, Filipi tupas manta. Chaimantan Filipita Dios panghil kainata kamacherja. Kaimanta rey surlauman Jerusalem manta gasallaktaman rejñan ninta. Nispa. Chayga chungnih ñanmi. Filipe rispangmi ñampi tuparurja, Etiopía nasyong niyo kamachiko runawan. Paijakarja Etiopía nasyonpi, kandasi sutiyok reinapa holjin wakaychakmi. Paime pit Dios adora manta kutichkarja. Paija caballupa karitapim carretapim richkarja, laoman lauman manta willakuq Isaíaspa qillqasqan lebrota leistin. Chaime Filipita chuya espíritu nerja. Gua karitata haipaspaike asuikoi, nispa. Chaime Filipi kallpaspan, Isaíaspa qillqasqan librope leishanta uyarispan taporja. Entienden kichu es Ishaikipa imam nishanta? Nispa. menerja. nirqa. entiendi entendiman manapipas yachaykachiwachkaptinqa? Nispan. Chaymi Filipita ruegarja sihaspan waqtanpi pitianampa Chay Brupili Ishangmi kainakarja. Nakanan Nakanankupaq karneruta hina pusaptinkum mana rimarirhachu imaynam oveja kanman millwan rutuqninpaq ayllanpi upallalla, chaynan paypas karqa ñakarechiqninkunapaq ayllanpi upallalla. Umillaykachispankum mana allin arreglutachu rurapurqaku. Pitaq willakunman manta, Hinapting Hinaptinmi chay kamachikuq tapurja Filipita. Nikuay, pimantataq kay willakuq harimachkan? mantacho, icha nispa. Chaymi, lisqan komanta manta Jesusmanta NOTICIA conata Filipi willarja. Chaimi yakupa kasqanman chayruptinku, chay kamachikoq nerja. kai PIKAS kasqa y imaraqtaq faltawan nispa. chaimi y nerja. ISUNGO IKIWAN INYEPTIKEJA ALINGMI... nispa. Inaptingmi chay kamachikuqñataq nerja. Krinim GA... Dios Diospachurinkaskanta. Chaynatan erospanmi carretata sayachinanpaj mi Chaymi iskayninko uraykurhaku yakuman, mi Felipe bautizarqa. Yakumanta kunyatagmi, señor pa Espíritu Filipita huklauman aparurja. mi chay kamachikuja, felipita. Filipita. Ichaja kusisqallañan pasakurja. nyatagmi, Asuto sotioh llaqta chapiña en aspanmi llaqtan llaqtan rerja Jesús manta, allin kunata willakustin, Cesarea en en cama.